Stop, stop, dice la Wii Alerta, con la hierba el mío pendiente, hey. Que quieren dinero, no protegen al guero, son el AMPA en uniforme. Eso, stop, dice la Wii Alerta, con la hierba el mío pendiente, hey que quieren dinero no protegen al que son el afán a la derecha antes de las buenas tardes, de inmediato noto, Que su educación es pobre antes que hable. Me pide identificación con una fea expresión viendo mis panes de color y a mi tatuaje. Yo le digo, no creo que me baje. Conozco bien mis derechos, aunque no viste detrás, así que observa mi identidad. Pero recuerda que no puedes retenerla mientras piensas un comer de este tipo. Me dice que le importa un pito, inventando leyes, dice, bájate del vehículo. Ridículo. Que repito que sé mis derechos, pienso, este un delincuente con plaga en el pecho. Lo aborrezco. Dice que de palo refresco me va a sembrar sustancias. Ya que no parezco un empresario, oh, yo le digo que somos del barrio. Como él, pero él se cree la ley cuando es un funcionario. no, que es lo mismo que hablar con locos, no escucha. No. Mucha placa, pero poco, poco. Llega otro guardia para sentirse más hombre, pero en realidad ahora son ignorantes al doble, no toleran que la gente no haga lo que ellos quieran y amenazan como buen bruto cuando se desespera. Y mientras el abuso reina en esta escena, vean, pasan camiones con armas y con drogas severas. Los oficiales lo saben, pero se llenan de dinero mientras golpean a gente como a Pero, Yo sé que hay excepciones, pero si hay algún policía honrado aquí que lance la piedra primero, porque stop, stop, dice la Alerta, con la hierba el mío pendiente. Hey. Que quieren dinero, no protegen al guero, son el alfa en uniforme. Stop, stop, dice la Alerta, con la hierba el mío pendiente. Hey. Que quieren dinero, no protegen al guero, son cuando nos ven se ponen todos locos, pelan los ojos como un pan, pierden el foco. Revisan, nos requisan, preguntan de todo un poco, como por ejemplo el monte. Lo llevamos en el... Somos cantantes de música rap. Él en Maracay, yo aquí en Caracas. Vamos al estudio a grabar. nos volvemos a volveremos a Ni que se metan en el carro con su linterna y sus luces. Nunca se darán cuenta dónde fue que yo las nos tratan mal y delante de todo el mundo se lucen. Por eso es que aquí los tienen tildados como unos lucen. Saca las radios y las que esposas si quieres radeame. Me pasan un mal rato, Paco, está bien raqueteame. La créate, Anda. con tus compañeros matraqueame. Trate te llevarme por lo menos los derechos, léame. Son peor que los apagones de inoportuno Con una cara que no le han metido ni al desayuno. Vibra mala que nos para. Para, siempre en chavala, pa' cortarla, pa' frustrarla. Su odio lo pagan con uno. Tanto porque no encontraron nada. No le dimos ni pa'l pasticho, no nos pudieron ganar. Ahora ya todo está dicho, no nos vamos a complicar. Llámate a estos locos que ahora sí las vamos a girar. Abre que más coco que ya no escucho a los wiu wiu. Sigamos dando más vueltas que el propio gurrufiu. Por los caminos verdes para despistar tus tíos. Y si vemos que pasa una lady, gritamos fui fui. Eso, eso dice la wiu wiu. Alerta, con la hierba el mío pendiente, Que quieren dinero, no protegen al que son el amparo up, es y se la Alerta, donde la hierba es mío pendiente. Que quieren dinero, no protegen al que no son el hambre